Mary läks metsa seinile, John was walking järele. Mary läks metsa seinile, John was walking järele. Mary istus kännule, John was sitting kõrvale. Mary istus kännule, John was sitting kõrvale. Mary, anna mulle musi, annan sulle palju money meri anna mulle musi, annan sulle palju ma nii. ma ei taha sinu raha, karga parem mulle taha. ma ei taha sinu raha, karga mulle parem taha. John Su taking välja suure kõvera kui tamme juure. John Su taking välja suure kõvera kui tamme juure John Snick was very good, very glorious, wonderful. John Snick was very good, very glorious, wonderful.